hani nazmına bir daha bulunca bir bakıma dünya kadar yazmışlar ya doğru var şimdi en az 100 tane var biliyor musun <laughs> benim oturduğum çok hoşuma gidiyor. Neyse ben bundan birkaç tane seçtim de. Ee? Hep yapmış ama hep çeşitli şey, şey sonlarını yani hep çeşitli şey, şekillerde yapmışlar yani. Manu olarak hepsi 10, 10 tane şey de aynı şeyden bahsediyor da. Kimse çeşit bir nazım yapmış anladın mı? Böyle uyuyandı yani. Onun için makamın şeyi yani kağıtları falan böyle şey yani. Hmm. Neyse ben o kendisinin işini bulamadım başka bir tane seçiyorum onu bunlardan. Evet. Tamamı aynı. Ama farklı anlatım farklı yani. Davul çekimde var değil mi şu an bu kitabın? 100 tane var güzel oturur diyor hocam diyor bunları bekleyemez Allah razı olsun diyor Kur'an zannetlendim şimdi okudum o şey ilahi şeyi şey, e, evet Arapça güzel bir şey ama بذي الأنخار فهذه منصومة ميسرة مواقب الإسلام فيها عشرة ألفها إمامنا المجلد ذاك الإمام واسمه محمد أولها بالقصد والإرادة إشراك غير الله في العبادة وثانيها اتقاض مخلوقنا وطاعة لله ينفعون والثالث التشريك في الكفار في كفرهم لقلة الإنكار والرابع اعتقاد بعض الهوى أكمل منهج النبي المرتدى والخامس الراضي بشرع المصطفى ولو به يعمل ظلما من تها والشاهد استجمعه للدين بالهزم والذل واليقين والسابع السفر ومنه الصرف وغيره المذكور وهو العفو والثامن النواقل المظاهرة والعون للكفار والمناصرة والقاطع اعتقاده بوصحه خروجه عن دينه وشرعه والعاشر الإعراض عن تعلمه لمكهله ناهيك عن تفقده كمل وأدعو الله في القيام في الختام بالعيش والموت على الإيمان Şimdi mesela burada bazı şeyler var tamam mı? Hayır ücreti ücreti ücreti gibi olur. Tabi de tek şöyle böyle yapılabilir mi? Ama bir tane daha olabilir belki. Bir tane daha insanların aklında kalsın diye böyle lazım haline getiriyor değil mi? Bize talebelerin altında kalması bir ama bu türlü şeyler unutmak zordur yani. Hmm. Bir böyle şeyler unutmak zordur ya? İşte sen de unutmak Oradan aklına geliyor lan bütün kaydeler Orası adeta bir kapı gibi yani Onu bir açıyorsun giriyorsun oralara içeri Aynen aynen Çok güzel Sonra var, sonra bir sayfa var yüzlerce sonuç verdi ya Allah bakıysan da ne neyse ben hepsine bakarsan para olsun yeter ki üç tane var istersen ki o kendi kendi okulun var ilk sana bakacağım onu bulmak o, onun sonları daha Ne hoşuma gidiyor neyse hayırlısı inşallah bunu ben şey yaparım ya okurum tercüme ederim yeter o ya tercümesi gerçi şimdi tercümesinde e, tek biraz müşkilat var çünkü Muhammed İslam Sırvat'ın mesela orada söylediği İslam'ı bozan 10 şey biraz hafif şey işte yani. çünkü bilmeyen <laughs> bilmeyen bir tekrar yapılır yani o bir ikincisi mesela Muhammed İbn Abdülhamid İslam'ı bozan şey diyen yani mesela bu onun şey içinde aralarında selef arasında ihtilaflı olan şeyler var bazıları büyük bazıları İslam'dan çıkarmaz bazıları da hakkında onlara çıkarmaz o yüzden bazıları da bir şekilde ama Semud'un tek klasörde bir ders olarak yap çok hoş etmişler hani bazen böyle 20 ciltlik içten ihtisal ödülü tek cilt yapılır zikre gibi yapıyorlar bu zikrekten sonra bir buçuk iki saat ilk böyle bir anlamda ikinci saat inşallah şimdi yapsa olmaz şu an bak neden biliyor musun sen bir şey diyeceğim sen şaşıracaksın evet. şu an benim evde program var ya kendi okumamla evet. aralarından bir tanesini izliyorum abi bu ne varsa da lütfen şerfe ooo mahşer şey abdülhamid ama şey benim program değil başka birisi var şey abdülhamid diye birisi var 350 sayfa buna çarpıştı. Maşallah, maşallah. Ee, ben onu sözü de söyleme okuyacağımız için şerh okuyacağımız için şey. ilave tavsiyeli şekilde böyle 20-30 dakik anlatırız İslam'da olan şeyleri bu şey hmm, ama bu işler için tek tane tek dersiz onu şu Abdülaziz'i bir okuyayım şey bitirin de inşallah inşallah çünkü böyle yani şu an mesela 5 tane şey var orada bir tane programında ee, o beş şey içinde o namaz ve İslam var yani bu tek olsaydı iki üç kere bitirdim sorun değil mi ama şimdi hepsinden az az okuyup gittiğim için biraz ondan beş tane şey okuyorum şu an bu o yüzden bir on beşinci gün şey söyledim hocam müce veren gibi kitaplar bunlar ya maşallah bu namaz ve İslam adlarını değilse benim bildiğim kadarıyla şart edilen yani bu namaz ve İslam'ı şart edenler öğretmen niyeti bu mesela onları mı biliyorsun? Şöyle ne yapıyorsun? Şu an ona okuyorum ben işte. Onun için de çoktan indirdim. Şu an ona okuyorum. Tercüme et o zaman hadi şimdi başlayalım. Şimdi mi? Havası <laughs> mı yapacağım? Ya kahvaltı değil de. Şimdi yap tabi kaybedin dinliyorum ben bunu. Şimdi bu şey, tercüme et. Küçük bir yerine alacağım. Tamam. Böyle demin okumuş olduğu 19. sayfada bir yer var. Demin okumuş olduğum e, şey var ya Balkan var ya Onu bir okuyup tercümeci versene şu an Şimdi mi? He Ya şimdi o tercümeci kimse zamanı ya Yarım saat sonra halledersin sen tercümesini Ben bunu yardım yollarım şarkı Okuduğum lazım hocam Büyük işte düşünüyorsun kısa kısa şöyle Bir saat içinde herhalde bir saatte rahatlıkla yapılır değil mi? İnşallah Ücretin ücretin bayılsın yani inşallah tamam Şimdi diyor ki وَلِكَوْنِ وَلِكَوْنِ مَعْرِفَ بِلَهَذِي Şimdi bu şey diyor e, küfürden bahsediyor küfürlerden Birincisi küfür istikrar ve izah e, büyüklenme, kibirlenme küfür tahrik etmeyle beraber kibirlenme küfür tahrik ediyorsun Allah'a ama üçüncüsü yüz çevirme küfür dördüncüsü şüphe etme küfür beşincisi nifak küfür bunu diyor ki e, Şeyh Hazretleri وفي كتاب المسلمة bunu Mezar Risalesi'nde söylemiştir ve Müstah Müstah Sağad adlı kitabında da e, 60 çeşit O da cehalet küfür ve kişinin geçmişlerini taklit küfür. Tabi bu ne Sonra diyor ki Muhammed İbni Abdülvehhab da diyor bunu diyor seni yazdı eserinde bu beş tane küfür olduğunu kendisi de bizzat etmiştir. Sonra Basra İbni'den e, Hafızat Hakem yoluna Mearici kabulde zikretmiştir. Tabi ben özet geçiyorum. Diyor ki bunlardan bir, bir tanesi tek açısını diyor ki yalanlama küfür ediyor küfür tekliflerimiz yalanlamak buna delil olarak Allah bize ne şu kavgını istiyor ve o cehadu biha ve teykanaha enfusumun yumunan ve uluvan kalpleri bir kabul ettiği halde yani kişileri buna buna mutmain olduğu halde yani kişileri bu konuda yakın olduğu halde bunlar inkar ettiler cehd ettiler Allah bundan olamayan küfrünü söylüyor o başka bir ayet yine diyor ki فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ onlar seni yalanlamıyorlar ancak zalimler Allah'ın ayetlerini cehd ediyorlar Bunlar, bunlardan da anlıyoruz ki küfür teklif diye bir küfür var bu ayetlerden yalanlamak küfür bir insan dinden herhangi bir şey veya küllüsünü veya herhangi bir şey yalanlarsa bu tabi e, dinden olduğunu bildiği halde bu adam kafir küfrü cuhut da demek küfrü tekzip demek şimdi burada bir işler var şöyle işler değil aslında şimdi küfrü cuhut diye bir şey var ve küfrü tekzip var yalanlama küfrü ve cehd etme küfrü şimdi ayete baktığımız zaman biz ne örnek ki? biz ne örnek ki bu hikayelerin yalanlama küfrüne örnek verdik ama baktığımız zaman ayette yalanlama yok yalanlama lafı yok cadd etmek asılır ayet diyor ki ve cehadu biha ve teykanatha enfetumun zulmen onların nefisleri yakin olduğu halde sırf büyüklenmekten ve zulümlerinden dolayı bunu cehd ettiler diyor cehd Şimdi bir şerri taklidi var yalanlama bir de ayette cehd yazıları var bu şartına haklar nedir bu haklar? Birinci cehd küfrü yalanlamak küfür arasında birinci fark cühut küfründe şu arkadaşlar cühut küfrü kalbi yalanladığı halde şey kalbi kabul ettiği ikrar ettiği halde dilinin yalanlamasıdır bunu İbn-i Kayyum işaret etmiştir ikinci partta küfür cühutta inat e, e, e, e küfürcünün yanında inat etmiştir şimdi o zaman baktığımız zaman Allah ayet diyor ki وَجَحَدُوا بِهَا جَحْدَتِلَا derken o zaman demek ki bunlar kalpleriyle kabul ettikleri halde dilleriyle yalanlamalarına rağmen çarpılmışlar o zaman diyor ki demek ki küfür çeşitlerinden bir tanesi bir insan kalbiyle doğrular diliyle, diliyle yalanmasıyla çarpılır zaten Allah ayetleri söylüyor وَجَحَدُوا بِهَا bunu cehd ettiler ve seyhanet enfüsühüm nefisleri bunu bunda yakin olduğu halde bunu cehd ettiler diye demek ki nefisleri kabul ediyor ama dilleri yalanı bu şudur tekzir tekzir ise yalanlama ise hem katlı hem de dilledir ama kalk ve doğruluğu dille yalanlarsa ona cehd denir İkincisi kibirlenme küfrü diyor. Bir insan kibirlendiğinden dolayı dinden herhangi bir şey yapmasa kafir olur. Mesela Adem Aleyhisselam Allah'ın verilerin dediğini yapmadı. Emni yerine getirmedi. Ağzı yaklaşmam dedi yaklaştı. Kafir olmadı. Ama iblise sevdi ettiği iblise şey sevdi kafir oldu. Neden? sen çağırıyor ve ilmiş olmalı ne yapmalı kişi davran desen ne yapmalı aslında şu farklı Adem Aleyhisselam nefsine uydu aynı şu an günümüzde oruç tutmayan insan gibi veya ne bileyim gücü olan hale gitmeyen insan gibi bunlar kafir olmaz nefsine uydu ama İblisin kafir olması kibirlendiğinden dolayı öyle yaptığımız için bu kafir olan insan bugün bir insan kibirden dolayı sabah kadar sözünden dolayı çünkü Allah aşkıyla meclisine bir eder vakteklara ve kendinden kafirin o ilk söylediği kibirlendi ve kafirlerden oldu o zaman e, kibirlenme küfrüne şöyle örnek veriyor mesela iblisin küfrüne işte iblisin küfrüne örnek veriyor kibirlenme küfrüne ise mesela cuhut küfrü var ya ilmiş söylediğim cuhut küfrü kalpleri kabları birbiriyle yapma buna sıra firavuna olarak görüyorlar yani firavunda iki küfür birleşiyor hem kirlenme küfrü hem de cuhut küfrü kalbiyle kabul edip de diliyle inkar küfrü o zaman cuhut küfrüne ilk küfre yani gittikçe şeye görüyoruz Şurada onu örnek görüyoruz, ikinci şurada örnek görüyoruz, üçüncü şurada yüz çevirmek çıkıyor bu da ne? Ee, yani Allah'a inanan ve kalbiyle Resul'den yüz çevirmesi yani onu ne yalanlıyor ne doğruluyor dikkat et yani yalanlama, yalanlama da yapmıyor ama doğrulama da yapmıyor ne ona doğruluk ediniyor ne ona düşmanlık ediniyor ne söylüyor ne sevmiyor tamam söylüyorsun hiç umurunda değil bakmıyor sevgi de yok adamda gurur da yok yani normal bir sokakta yürüyen insan gibi mesela sokakta yürüyen normal bir insan ne gurur edersin ne seversin mesela veya ne dostluk edersin ne düşman bu eşittir buna geçirmek şöyle olur ikincisi dördüncüsü de görmek şu şey Muhayyir Kayyum çıkıyor Beşincisi de nifak küfrü Bu beş tane küfür Altıncısı cehalet küfür onu anlatmayacağız içeriğine girmeyeceğiz Şöyle değiştirmez Kuleyim ilgili olsun Bilgiyle değişti şey bu konuda böyle beş tane şura bunların ezberlenmesi gerekecek sadece bu tekfirin ezberlenmesi bunların hepsi şükür şükür olacak Hocam diyor ki sen sesini biliyorsun onları İnşallah yani onlara şerefsiz demek çok hoş olur Çok güzel olur Ama başlıkta bile çarpıcı yani çok güzel Ya burada mesela bugün Mesela benim bir tane arkadaşım var Biraz tekfir var kendisinde şeyleri bütün saatlere saatlikleri mesela işte bu normal saatlikleri gerisini gündüzden fazla geçirenleri diyorsun ki mesela ben neden yani içki içmek günah mı şey yani küfür mü veya ne bileyim şartlarına küfür mü küfür değil ya peki neden küfür ediyorsun diyor ki bu küfrün beş çeşidi vardır Selef Hanım'ın Kur'an'ın ziyareti bunlardan bir tanesi yüz çevirmek küfür şimdi tekfircilerin büyük bir kısmını yüz tekfircilerin büyük bir kısmını yüz çevirmek küfrünü şöyle anlıyor yani bir insan dinden yüz çevirirse yani ne namaz kılıyor oruç hiç böyle dinle bir alakası yok hiç böyle ne Allah'a anarım ne ezan okuduğu zaman televizyonu kapatır veya e, dinlediği bir müziği kapatır veya yaptığı, yaptığı bir haramdan vazgeçer ne böyle e, Kur'an okuduğu zaman ilişkileri dinlemeye tenezzül eder dini ortamlardan devamlı kaçar hiç namaz buna oruç tutmaz zekat vermez yüceyle cihazlarına gitmez vesaire Müslümanlarla oturmak kalkmak Buna kadar bir söylemek küfürdür Bu adam namazı farkiyetinden dolayı değil ama dinin bütün böyle bu şiarlarından yüz çevirdiği için Allah Allah Sevmek ama hiç sevmek küfürünü yanlış anlamam maalesef ben çok tekfir, tekfir eden biliyorum bazı arkadaşlarım sırf yüz çevirmek küfürü küfrünü yani yüz çevirmek küfürü istila ederek yüz çevirmek küfür diye bir küfür şey var diyorlar ekranda çünkü var mesela bazı haklar var Allah yoridon yoridon yoridon diyor yoridon diyor Allah'a Allah'a şerefler bunların manaları yüz çevirme buradan biri getirerek bunlar kendi veriyorlar yüz çevirmek için yanlış anladım kişi bizzat para gittiği için veya bizzat sanatçı şey olduğu için onu tekrar etmiyorum bu tür insanlar dinden yüz çevirmişler bakıyorum hayatlarında İslam'ın hiçbir alameti yaşayışlarında hiç şey yok böyle insan tekrar edilir hayır İslam'ın şehabı öyle diyor ki açısından tekfir etmelerinin sebebi dışarının küfrünü anlamalarından kaynaklanıyor neyse abi sonra görüşürüz inşallah hocam e, tekrar mı hocam? Allah'ım <laughs> sana